الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد biz bugun mabdal qiroatning birining uchinchi darsidan davom ettiramiz inshaalloh darsimizning avvalida biz hozirgacha ko'p ism va fe'l haqida gapirib o'tdik ism fe'l harflar haqida bugun darsimizni boshida ism fe'l va harf nima ekanligi haqida bir qisqacha ma'lumot aytib o'tamiz ism o'zidan bir ma'no anglatib uchala zamondan biriga dalolat qilmaydi uchala zamon o'tgan zamon hozirgi zamon va kelasi zamonlar misol choynak desak choynak o'zidan bir ma'no anglatadi biz choynak deganda choynak shaklidagi narsani tushunamiz lekin u o'tgan zamonda bo'lib o'tdimi kelasi zamonda hali bo'ladimi degan narsani tushuntirmaydi muhammad ahmad kabi misol fe'l degani o'zidan bir ma'no anglatadi u ham lekin o'tgan zamon hozirgi zamon kelasi zamon bo'lgan uchala zamondan biriga dalolat qiladi misol faala faala deganimizda faala qildi bir ishni qildi deb bajarligini bildirib u o'tgan zamonda bo'lganligini ham bildiryapti demak zamonni ham anglatdi o'zidan bir qilgan ishdagi ma'noni ham anglatdi xuddi shunday fe'l uchga bo'linadi o'tgan zamon hozirgi zamon kelasi zamonga o'tgan zamondagi faala vaznda bo'ladi ya'ni sulosiy mujarratlarda xullaski fe'li moziy mabniga fathaga mabni qilinadi doim faala oxiridagi fathaga mabni moziylar mabni bo'ladi doim Gohdunga toy muannas yo'liqib qoladi faalat bo'lib to toy muannasi u hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi mabniligiga va gohida esa harakatlangan zamir yo'liqadi faaltu faalta faalti harakatlanyapti ya'ni sokinlik emas harakatlik muzori fe'li esa mana shu mozi fe'lning oldiga to'rtta harfdan biri keltiriladi bu to'rtta harfni atayna kalimasi osonroq jamlaydi ya'ni to'rtta harfdan biri yo keltirsak mozirni oldiga falani oldiga yo keltirib yafalu qilsak yaktubu qilsak kelajakda bo'layotgan ishni bildiradi va g'oyibni bildiradi yozayapti yozadi ikkita ma'noda to keltirsak toy muhotabni taktubu bu ham yozayapsan bo'lib ham bildiradi muannasni yozayapti degan g'oyibni ham bildiradi hamza keltirsak aktubu yozyapman nun keltirsak naktubu yozyapmiz mana shu bilan muzoriyat harflari endi bundan amr yasash uchun qisqacha ma'lumot muzoriyat harfini ayn bobiga qaraymiz faalani yafalu bo'lsa mana shu ayniga qaraymiz yaktubuda yak tubu tuga qaraymiz agar shu harfimiz zammalik bo'lsa oldiga muzorat harfini hazb qilamizda zammalik hamza keltirib qo'yamiz kataba yaktubu yaktubudan qaraymiz doim yaktubuda tu zammalikmi boshiga zammalik hamza keltiramiz uktub agar kasar bilan fatha bo'lsa fahima yafhamu doroba yadribu fatha bilan kasra kelganda muzorat harfini hazb qilamizda o'rniga kasralik hamza keltiramiz ifham idrib kabi mana shu bilan fe'l amr yasaladi va fe'l amr doimo mabni bo'ladi sokinga u fe'li moziyimiz fathaga edi mabnisi fe'li amr sokinga mabni bo'ladi harf deb o'zidan bir ma'noni anglata olmaydi balki ikkinchi kalimaga qo'shilish bilan biron bir ma'no anglatganiga harf deyiladi harf degani aslida bir cheka degani cheka joyda olib turadi o'zi mustaqil bir ma'noga ega emas ikkinchisi bilan qo'shilib keyin bitta ma'no tuziladi zarf jor majur bu mana shu harflar o'zlarida alohida bir mustaqil ma'noni olmasdan bir juz'iy ma'noni ado qilib noqis jumla bo'lib qolgach yoki bir jumlaga o'xshash bo'lib qolgach nahushnos olimlar bularni shibhi jumla deydi demak zarf ham harflar qabiliga kirib ketdi harflar jor qiluvchi harflar masalan min ala fiylar bular jor majur bo'lib shibhi jumla bo'ldi zarflar ham shibhi jumla deyiladi shibh jumla degani jumla to'la emas degani mubtado xabar desak bir to'la jumla degandik endi fe'l desak fe'l ham o'ziga yarasha jumla to'la jumla bo'ladi shuning uchun shibh jumla deganimizda jumla to'la bo'lolmay qoladi xuddi jumlaga o'xshash bir so'z bo'lib qoladi darsimizni davom ettiramiz darsimiz aynal mebrotu degan birinchi darsdan davom ettiramiz inshaalloh ayna biz bunga yana ozroq bir o'zgarishni kiritamiz avvalgi darslardan ko'ra shu o'zgarish bizga keyin sobit bo'lib qoladi inshaalloh ayna ismi istifom biz avvalda aytib o'tgandik mabniyun alal fathi fathaga mabni qilingan fi mahalli nasbin nasb o'rinda turibdi chunki u mafulun fe'llar hammasi nasb o'rinda turadi zarfu makan biz aytgandik aynalar doimo zarf makon keladi biz o'zgartiradigan joyimiz mutaalliqun bi khabarin muqaddamin mahzufin li mubtada muakhkharin taqdiruhu mavjudun degan kalimani o'zgartiramiz avvalgi darslarda bir qisqaroq aytgan edik bu yerda endi ozroq qo'shimchasi bor mutaalliqun bi khabarin muqaddamin mahzufin li mubtada'in muakhkharin taqdiruhu mavjudun demak qisqacha ma'nosini aytamiz muqaddam bo'lgan xabar mahzufin hazb qilingan muqaddam bo'lgan xabarga ta'liq topadi bor bog'lanadi li mubtadin muaxarin u mubtadi muaxarga xabar muqaddam bo'lgan edi taqdiruhu mavjudun uning taqdiri mavjud degan kalima u al mibrotu al mibrotu ismun marfun alomati rafihi ad-dammu yoki ad-dammatu. manbalarda ikkalasi ham kelgan biz avvalda ad-dammu deb ham aytgandik marfuun alomati rafihi ad dammu deb agar dammu deb muzakkar qilib aytsak unda marfuunga qarab qaytadi agar alamatu rafihi ad dammatu deb muannas qilib aytsak bunda alamatudagi muannasga qaytadi ikkalasiga ham qaytish joiz bo'lib manbalarda ikkalasi ham rivoyat qilingan ad dammu deb ham rivoyat qilingan ad dommatu deb muzakkar ham muannas ham keltirilgan shuning uchun muzakkar qilinganda marfuga qaytiladi muannas qilinganda alamatuga qaytiladi al mibratu demak ismun marfuun alamatu rafihi ad dammatu yoki ad dammu mubtadaun muaxharun deyiladi ya'ni keyingi orqada kelgan mubtado xudil miqlamata xud fil amr mabniun ala sukun failuhu domir mustatun fihi vujuban taqdiruhu anta biz avvalgi darslarda buni qayta qayta aytib o'tganmiz Xozil kibrita, xoz fil amr mabdun ala sukun. Bu ham sokinga mabni bo'ldi. Biz doim aytgandikki, amrlar sukunga mabni bo'ladi deb. Mana bu yerda ham xoz amr keldi, sokinga mabni bo'ldi. Foiluhu domiru mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta bu ham. Uning foili zamir mustatir vojiblikka binoan. Nima uchun? Biz bir eslatib o'tamiz. Agar hozir fe'llarga dalolat qilgan bo'lsa, foili vojib bo'lardi mustatirligi. agar g'oyib fe'lga dalolat qilsa unda mustatir zamirimiz joiz bo'lardi vojib emas al kibrita ismun mansubun alomati nasbihi al fatatu zohira demak kibritimiz mafulunbi mansub bo'ldi mansub alomati zohir ko'rinib turgan fatadir al kibrita bo'lib ta oxiridagi fata zohir bo'ldi hotil mehfazata hoti ismi fe'l amr ya'ni biz yuqorida aytib o'tgandek ismi fe'l deb bir fe'lni ma'nosini anglatib kelsa ismi fe'l haqida aytib o'tganmiz mabniyun alal kasri kasraga mabniy qilindi ya'ni hatidagi oxirida kasraga foiluhu domiru mustatirun fihi vujuban taqdiruhu anta bu ham foili mustatir vojib bo'ldi chunki amr siyg'asida kelganligi uchun uni taqdiri anta bo'lgan al mehfazata mafulun bih bo'ldi mansubun alomati nasbihi al fathatu zohira mansub bo'ldi nasb alomati ochiq ko'rinib turgan fatha udxuli rolhata zalga kir biz ma'nosini aytmabmiz aynal mibrotu qalamtarosh qayerda hozil miqlamata qalamdonni ol hozil kibrita gugurtni ol hotil mehfazata sumkani keltir udxuli radhata zalga kir udxul fil amr mabdin ala sukun فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت الردهة مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة ما هذا ما بون ما ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع خبر مقدم yuqorida bu ma'nolarini aytib o'tgandik hada ism istifom mabnun ala sukun fi mahalli rafin mubtadaun muaxharun buni ham ma'nolarini aytib o'tganmiz shubbakun demak shubbakun hazb bo'lgan mubtadoga xabar bo'ldi ya'ni hada shubbakun bo'lgan demak shubbakun ismin marfuun alamat raf'ihi ad-dammatu ya'ni ad-dammatu zohiratu ad-dammatu deganda zohirani ham qo'shib tushunaveramiz xabarun bi mubtadain mahzufin taqdiruhu hada bo'ladi demak bu xabar bo'ldi bi mubtadain mahzufin hazf bo'lgan mubtadoga taqdiruhu uning taqdiri hada bo'lgan ya'ni hada shubbakum bo'lgan aynal misbahu aynani yana bir ikki marta aytib o'tamiz bu hozir bir aytib o'tamiz qolgan darslarda bir bir aytib o'tamiz esda qolish uchun doim takrorlamaymiz ayna ko'p kelgani uchun bir ikki aytib shu bilan kifoyalanamiz ayna ismi istifom mabniyun alal fathi fi mahalli nasbin zarfu makanin mutaalliqun بخبر مقدم محذوف لمبتدا مؤخر تقديره موجود tushunarlimi biz avvalda aytib o'tganimiz uchun qisqartirib aytyapmiz al misbahu ismun marfuun alamatu raf'ihi ad-dammatu zohira mubtadaon muakhharun bu keyin kelgan mubtado bo'ldi ya'ni aynal misbahu chiroq qayerda hatil mibroti hati ismi fil amr mabnin alal kasri bima'no atini فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت المبرات مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة demak qalam taroshni keltir iqro darsa iqro fil amr mabniyun ala sukun sokinga mabni bo'ladi doim fe'l amrlar mabniyun ala sukun fa'iluhu damirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta ad-darsa maf'ulun bih mansubun alamati nasbihi al fathatu zohira darsni o'qi man hada man bu kim man hadada nahvshunoslar ixtiro qilishgan manni mubtado qilib hazani xabar qilamizmi manni xabar muqaddam qilib hazani mubtadoi mo'xir qilamizmi dedi ba'zi ulamolar manni mubtadoni o'zi qilgan hazani xabar qilgan ba'zilari esa aksini qilgan buning sababi ma'rifalik e'tiborida ba'zi ulamolar man bilan hazani ikkalasini ma'rifasi teng yoki manda ma'rifa balandroq degan kishilar manni mubtado qilishgan hazada ma'rifa ziyodroq degan kishilar esa hazani xabar muqaddam qilishgan asli qoidada mubtado gapni boshlovchi bo'lib xabar uni to'ldiruvchisi bo'lishi kerak va shu bilan jumla yakun yasaydi xabarga doim dir degan qo'shimcha qo'shilsa xabarligini ko'taradi misol bu insondir insondir doimo xabar bo'ladi insondir deganda dir qo'shilgan kalima u mubtado bo'lmaydi mana bu o'rinda ham agar shu qoidaga qarasak bu kimdir demak bu kim deganimizda dir kalimasi kimni ko'targani uchun kimdirni xabar muqaddam qilsak avvalroq bo'ladi shunda man ismi istifhom mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in xabarun muqaddamun bo'ladi ya'ni man ismi istifhom bo'ldi bu birinchi kelayotganligi uchun buni bir ta'rifini aytib o'tamiz ismi istifhom chunki ismi istifhom manda juda ko'p ma'nolari bor man ismi istifhom bo'ladi man mavsula bo'ladi va hokazolar bu yerda man ismi istifhom ya'ni so'ralib kelyapti istifhom savol ma'nosida kelganligi uchun ismi istifhom deyiladi mabnin ala sukun degani mandagi nun doimo sokin keladi hech narsaga o'zgarmaydi fi mahalli rafin degani bunda raf alomati bor u raf alomati xabar muqaddam e'tibori uchun raf mahallida ya'ni man deb turgani bilan sukun bo'lgani bilan aslida mubtado va xabar biz yuqorida aytgandekki raf bo'lib keladi demak bu taqdirda raf ekan deymiz biz hozirgacha mana mubtado va xabarni go xabar muqaddam go mubtadoni muohar qilib aytyapmiz mana shu o'rinda qachon mubtado oldin keladi qachon xabar oldin keladi degan bahsni yoritib o'tamiz chunki bizga doim mubtado xabarlar juda ko'p keladi jumla filiyadan ko'ra jumla ismiya arab tilida ko'proq ishlatiladi jumla ismiya keldimi albatta mubtado xabar bo'ladi yoki xabar yo mubtado bo'ladi shu o'rin juda ko'p bo'lganligi uchun buni nahushunoslar qayerlab chiqishgan shu bois arab tilidagi xabar ismiyalar doim mubtado xabar bo'lib mubtado asl bo'ladi ya'ni doim mubtado oldinda kelishi kerak bo'ladi asl qonun mubtado birinchi muqaddam kelishligi xabar esa undan keyin kelishligi gohida endi aksi ham bo'lib qoladi shu e'tibor bilan ulamolar nahushunos ulamolar uchta tartibga tartiblashgan birinchisi mubtado qachon vojib bo'ladi muqaddam kelishligi ikkinchisi xabarning muqaddam kelishligi vojib bo'ladi buni ham o'rinlari bor uchinchi tartib mubtadoni oldin qilsa ham bo'ladi xabarni oldin qilsa ham bo'ladi ikkalasi ham joiz shuning uchun bugun biz birinchi darsimizda mubtadoni qachon oldin kelishligi haqidagi bahsdan beshta qoidasini aytib o'tamiz chunki bu o'n to'rtta qoida bo'lib o'n to'rtta tartib bo'lib o'n to'rt o'rinda mubtado oldin kelishligi vojib bo'ladi chunki mubtado asl bo'lganligi uchun mubtadoni oldin kelishlik qoidasi ko'proq mana shu o'n to'rtta qoidadan biz bugun beshtasini aytib o'tamiz inshaalloh keyingi darslarimizda qolganlarini davom ettiramiz birinchi mubtadomiz ma va illo yoki innama degan hasr kalimasi bilan cheklangan kalimalar bilan kelib qolishligi ya'ni mov bilan illo kelsa kalima hasr bo'ldi cheklandi faqat shunga cheklandi deyiladi misol vama muhammadun illa rasulun vama muhammadun illa rasulun shunda ma bilan illo keldimi muhammad faqat rasuldir deganda rasulni muhammadga cheklanyapti shunda mo bilan illo singanda muhammadun rasulun bo'ladida muhammadun mubtado rasulun xabar bo'lib qoladi shunday o'rinda o'rni almashmaydi hech qachon ma rasulun illa muhammadun deyilmaydi albatta mubtada oldin kelishi shart qaysi oldin kelsa biz bilamizki kalimatul hasrlarda mo bilan illolarda biz bilamizki demak mana shu oldin kelgan mubtada ekan deymiz nima uchun deyilganda ma'noga xalal yetib qoladi ma'no buzilib qoladi agar o'rnar almashib qolsa ikkinchisi innamo Innamo ham hasr kalimasi deyiladi faqat shu narsaga cheklangan bo'ladi misol innamad dunyo mataun innama dunyo mataun faqat dunyogina matodir foydalanib oladigan narsadir mana bu yerda dunyoni cheklab qo'yapmiz mato ekanligiga shunda o'rni almashmaydi o'rni almashsa ma'no buzilib ketadi albattagina mato dunyodir desa ma'no buzilib qoladi bundan boshqa narsalar ham bo'lishi mumkin shuning uchun innama bilan mo va illolar hasr qilingan vaqtida mubtado oldin keladi bu birinchi qoida bu birinchi tartib ikkinchi tartibimiz lom jumla ismiga qo'shilsa shunda birinchi kelganini mubtado deb bilamiz o'zimiz ham gapirsak birinchi mubtadoni qo'yamiz valadarul axiroti xoyr valadarul axiroti xoyrun deganda lom ladarul axiro ta'kidli lom keldimi bu ta'kidli lom doril oxira mubtado haqida so'z so'zlanadigan narsani muhim ekanligini ko'rsatadi biz avvalda aytgandek mubtado degani bir narsa yoki bir kishi haqida ma'lumot aytiladi so'z aytiladi xabar esa uni komil tugatuvchisi bo'ladi kesimi bo'ladi demak shunday ekan mubtado kimga qaratilib so'z gapirilyapti deyilsa gapirilib turgan yarim qismi biz buni fahm farosatidan zakotni ajratamiz degandik mana shu gap qaratilgan qism u mubtado bo'lishligi shart chunki lomi ta'kid o'shanga dalolat qiladi Xoir ikkinchisi undan keyin keladi, xabar keyin keladi. Bunda ham ma'no chigallashib qoladi, ma'no o'zgarib ketadi. uchinchi qoidamiz ma'rifa bilan nakra ikkalasi teng bo'lib qolsa, mubtado bilan xabarda. Mubtado doimo ma'rifa keladi, xabar makra va ma'rifalikda mushtarak bo'ladi. Ikkalasi ham bor. Ma'rifa ham keladi gohida, gohida nakra ham keladi. Endi bir kalima keldiki, ma'rifa bo'ldi. ikkinchi kalimamiz ham ma'rifa bo'ldi shuni ma'rifalikda qaysi kuchliroq ma'rifa deydigan bo'lsak ajratolmaymiz ham ma'rifani tabaqalari bor misol alamlar atoqli ismlar ma'rifalikda kuchli turadi va hokazo pasayib keladi masalan eng oxirgilar alif bilan ma'rifa qilinganlar yoki mubhamlar bilan ma'rifa qilinganlar bular ma'rifalikda past o'rinda turadi demak bir xil ma'rifa quvvati bir xil bo'lib qoldi yoki nakralikda ham mubtado bilan xabarni quvvati nakralikda bir xil bo'lib qoldi shunda mubtado oldinga o'tadi nima uchun chunki mubtadoni asl joyi oldin edi misol sohibiy tilmiziy sohibiyda yo izofa bo'lyapti meni do'stim tilmiziy meni shogirdimdir sohibiyda yo qo'shildi ma'rifa bo'ldi tilmiziyda ham yo qo'shildi ma'rifa bo'ldi ikkalasi teng bo'lib qoldi shunda mubtadoning asl joyi muqaddam bo'lganligi uchun sohibini biz mubtado deb ushlaymiz tilmiziyni xabar deb ushlaymiz bu ma'rifalikda misol nakralikda tilmizun mushtahidun mahbubun marg'ubun desak tilmizun mushtahidun bitta kalima mahbubun marg'ubun bitta kalima mahbubun marg'ubun ham ikkalasi ham nakra tilmiz mushtahin ikkalasi ham nakra mavsu sifat bo'lgani bilan xoslanadi ozroq ma'rifalikka xoslanadi lekin nakralikda ikkalasi ham teng shunda mubtadoning asl o'rni oldin turishi kerak dediğimizde tilmizun mushtahidun mubtado deymiz mahbubun marg'ubun xabari deymiz to'rtinchi mubtadoning oldin kelishlik vojib yo'llardan jumlai xabariyamiz jumlai fe'liya bo'lib qolsada mubtadomiz ism bo'lib kelsa mana bu o'rinda ham ism oldinga o'tadi misol zaydun yaktubu zaydun yadkhulu. zaydun yafhamu zaydun mubtada yafhamu yaktubu kabi jumla fe'liyalar xabar deyiladi agar jumla fe'liyani oldinga o'tkazsak unda mubtada xabarligi umuman buzilib yo'qolib ketadi yaktubu zaydun fil foil bo'lib qoladi shuning uchun doim mubtada bu yerda oldinda turadi beshinchi yo'li mubtadomiz sodrul kalomga haqli bo'lgan ismlarni o'z ichiga olsa sodir kalomga haqli bo'lgan sodir kalom degani gapni boshida keladi doim gapni boshida kelayotgan kalimalar bor ular hech qachon kalimani o'rtasi yo oxirida kelmaydi misol ma man ayna anna bu hammasi bular sodir kalom deyiladi misol man faala hada man faala hada hech qachon faala hada man deyilmaydi man sodir kalom doimo gapni boshini lozim tutgan ismlardir bular shu mana shunday doim gapni boshini lozim tutgan ismlar kelib qolsa undan keyin kelgan narsalar xabar deyiladi mana shu qoidaga binoan ikkinchi turdagi manni mubtado hazani xabar deymiz degan nahushunoslar shu qoidani ushlagan ya'ni man sodrul kalom bo'ldi gapni boshida keldi hada keyin keldi degan maqsadda manni mubtado deyuvchilar mana shu qoidani ushladilar demak manhazadagi biz qisqacha bugungi mubtado qachon oldinga o'tadi yoki xabarlar qachon oldinga o'tadi mavzuimiz manhaza muallimun bu kim muallimdir demak muallimun hazb bo'lgan mubtadoga xabar hada muallimun bo'lgan bu muallimdir deb muallimun ismun marfuun biddammati zohirati ya'ni zohir zamma bilan marfu ism bo'ldi xabarun bi mubtadain mahzufin taqdiruhu hada bu hazb bo'lgan mubtadoga xabar bo'ldi taqdiri hada bo'lgan hada muallimun bo'lgan udxulul hujjata hujraga kir udkhul fil amr mabnun ala sukun fa'luhu damir mustatirun fihi wujuban chunki hozir fe'lga dalolat qildi bu ham taqdiruhu anta al hujjata maf'ulun bi maf'ulun bi bo'ldi mansubun alamati nasbihi al fathatu zohira bu mansubdir nasb alomati ko'rinib turgan fathadir ya'ni oxirida al hujrata bo'lib ta fatha bo'ldi ifhamid darsa ifham fil amr mabniun ala sukun fa'iluhu ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت الدرس مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة اقعد على الكرسي bu yerda ala bizga yangi qoida bo'lib chiqdi Uqud fil amr mabdun ala sukun فاعله damirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta ala ala harfu jarrin مبني ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab yajurru ism adh-dhahiri va damiri mana shu qoida bilan aytiladi ala harfu jarrin harf jar bo'lyapti mabniyun ala sukun ala bo'lib biz aytganimiz doim aliflar sokinga mabni bo'ladi ala sokinda mabni turibdi la mahallalahu minal irob irobdan hech qanday bunga o'rin yo'q ya'ni alolar yo raf bo'lib yo nasib yo jar bo'lib kelmaydi shundaylar keladi bunga hech qanday irob berilmaydi buni o'zi jar qiluvchilar bular yajurru ismi zohiriy va damiriy zohir ismni ham zamir ismni ham jar qiladi zohir ismni ochiq jar qiladi zamir ismni fi mahalli jarrin deydi jar mahallida taqdirida jar deyiladi hozir bu yerda al kursiyi ochiq keldi al kursiy majrurun alamatu jarrihi al kasratu demak al kursiy majrur bo'ldi jar alomati kasra al kursiy bo'lib kasra bo'ldi mutallikuhu bi uqud bu ikkalasini jor majrurlar doim mutalliqqa muhtoj bo'ladi nimagadir bog'lanib turib bir ma'no anglata oladi o'z o'zidan mustaqil ma'no anglata olmaydi shunda o'qotga borib bog'lanyapti qanday bog'langanini bilamiz biz desak jor majrur aytilgandan keyin keyingi lafz nimani ko'tarsa ma'noda o'shanga bog'langan deb hisoblanadi misol kursiga o'tirdi kursiga kalimamizdan keyin bevosita o'tirdi keldimi demak buni bog'langan joyi o'tir degan fe'lga ekan ayna tabashiru ayna xabar muqaddam bir qisqaroq aytamiz biz التباشر اسم مرفوع بالضمة الظاهرة مبتدا مؤخر على مكتب المعلمي demek ala maktabil muallimi bu hazb bo'lgan mubtadoga xabar bo'ldi ala ismu jar mabniyun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab yajru ism al-zahiri va damiri maktabi majrur alamatu jarrihi al kasratu mutaalliquhu bi تقديره mahzufin taqdiruhu mavjudun tushunarlimi mutaalliquhu buni mutaallig'i bi xabarin mahzufin hazb qilingan xabargadir taqdiruhu mavjudun uning taqdiri mavjuddir ya'ni ala maktabi jor majrur mutaallig'i hazb bo'lgan mavjudunga deymiz bu hazb bo'lgan mavjudun xabar edi maktabi mudof al muallimi mudofan ilay al muallimi majrurun alomatu jarrihi al kasratu muallimini o'zi ham majrur bo'ldi jar alomati kasra bo'ldi val idofatu idofatun lomiyatun demak izofamiz izofai lomiya bo'ldi 3 ta harfdan ta'tir qilingan 3 tadan lomni ko'tardi izofai mimiya izofai fiya izofai lomiya edi mana shundan lomni ko'tardi Man yaqraul kitaba fil fasli. Man ismi istifom biz yuqorida aytgandik. Ya'ni ismi istifom bo'lib keldi, sura ma'nosida keldi. Mabniyun ala sukun tepadan man sokinga mabni qilingan fi mahalli rafin raf o'rnidadir. Taqdirda raf deymiz. Chunki mubtado bo'lyapti. Mubtadolar raf keladi. Zammasi ko'rinmayapti deymiz. Taqdirda bor deymiz. Mubtadaon. Mubtado bo'ldi. Yaqraul kitaba fil fasli jumlatun fe'liyatun xabaruhu deymiz yaqraul kitob jumla fe'liya jumla ikki xil bo'ladi jumla ismiya va jumla fe'liya bo'ladi bu yerda jumlamiz jumla fe'liya bo'lyapti uning xabari bo'lyapti mubtadoning yaqrau fe'lun mudori'un marfu'un bi dammati zohirati ala oxirihi yaqrau fe'limiz fe'l muzori bo'ldi oxirida ko'rinib turgan dagi u zammasiga marfu bo'ldi failuhu damirun mustatirun fihi javazan uning foili zamir mustatir joizlikka binoan nima uchun chunki g'oyibni bildirganligi uchun taqdiruhu huwa yaudu alaman uni taqdirda huwa foil bor yaudu alaman manga qaytadi al kitaba maf'ulun bi mansubun bil fathati zohira mansub bo'ldi fathi zohiri bilan في الفصل في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب الفصل مجرور علامه جره الكسرة متعلقه بيقرأ demak buni jor va majrur bo'ldi mutalligi yaqrau fe'liga bo'ldi kitobni sinfda o'qiyapti demak sinfda o'qiyapti ma'no o'qiyaptiga borib bog'lanyapti kitobga bog'lanmaydi sinfda kitob deyilmaydi sinfda o'qiyapti deyiladi kim kitobni sinfda o'qiyapti abdullohi abdulloh o'qiyapti demak abdullohi mubtado bo'ldi xabari hazf bo'ldi biz hozirgacha avvalgi darslarimizdan xabar keltirib mubtadoni hazf bo'lgan o'rinlarni aytib kelgandik endi hozir buni aks ham bo'ldi mubtado zikr qilinib xabari ham hazf bo'lar ekan abdullohi abdu ismi mudof marfu mubtadoun allohi mudofun ilay majrurun bil kasrati ya'ni kasra bilan jar qilingan val idofatu idofatun lomiyatun bu yerda ham izofamiz izofa lomiya abdun lillah bo'lgan Alloh uchun bo'lgan qul bu mubtadaun va xabaruhu mahzufun taqdiruhu yaqra'ul kitaba fil fasli demak abdulloh mubtado bo'ldi xabari hazfda bo'ldi uning xabari abdullohi yaqra'ul kitaba fil fasli bo'lgan mana shu o'rinda endi mubtadomiz zikr qilinib xabarimiz ham hazf qilinishligi mumkin ekan mubtado qachonki so'zni boshida bir savol o'tgan bo'lsa va bu savoldan keyin savolga javobda ham mubtado va ham xabarni zikr qilishlik kalomda ko'plik narsani keltirib yuborsa va mubtadoni o'zini javobga zikr qilsa shu bilan kifoyalanishlikka yetarli bo'lsa shunda mubtadoni o'zi zikr qilinadi xabari hazb bo'linadi misol mana hozirgi misolda man yaqraul kitaba fil fasli desa javobida abdulloh yaqraul kitaba fil fasli desa joiz lekin kalom gap cho'zilib ketadi shunda abdullohni o'zi bilan mubtadoni o'zi bilan kifoyalanib xabarni hazb qilsak ham ma'no tushunilsa shunda xabarni hazb qilishi joiz bo'ladi xabarni hazb bo'lishligi ham ikki tur bo'ladi biz mubtadoni hazb bo'lishini ikki turini aytgan edik xabar ham ikki tur bo'ladi xabarni hazb qilishligi joiz bo'ladi birinchisi ikkinchisi xabarni hazb qilishlik vojib bo'ladi biz hozir xabarni joizligi haqida gapirib o'tdik endi xabar qachon vojib bo'ladi desa xabarni vojib bo'lishligi ham xabarni hazb bo'lishligi vojib bo'lib qoladi gohida xabarni hazb qilishimiz shart bo'lib qoladi bu ham uchta o'rinda keltiriladi muhimi birinchisi lavlo kalimasi kelsa misol lavla anta lakana kada misol lavla antada xabari hasb bo'lishi kerak lavla anta mavjudun lakana kada mana shu lavloni javobi lakana kazadagi lakana kada javobi xabarni hazf qiladida xabarni o'rniga kelib turib oladi lavla anta lakana kada bo'ladi aslida lavla anta mavjudun lakana kada bo'lgan bitta ko'rinishi shu ikkinchi ko'rinishi qasam ma'nosida kelsa misol vallohi deganda vov asli qasam evoz bo'lib keladi shunda qasam ochiq zohir qilinsa yaminullohi deyilsa shunda yaminullohi yamini lafanlnakada deganda yamini xabari hazb bo'lib ketadi uchinchi surati mubtado zikr qilinadi vov atfasi bilan ikkinchi mubtado zikr qilinadida bu vov atfasi musahaba va mulozamani bildirgan bo'lsa shunda xabari hazb bo'ladi ana va tariqatuhu desa ana mubtado va atif tariqatuhu matuf matuf anaga bo'lyaptida hazfligi vojib bo'lib qoladi xabarni o'rnida va tariqatuhu turib qoladi ana va tariqatuhu mutaqorinani yoki mutalazimani degan xabar hazb bo'ladi buni inshaalloh o'z o'rinlarida batafsil yana aytib o'tamiz man fil fasli man ismi istifom mabdin ala sukun في محل رفع مبتدا من مبتدا في الفصل خبر كم صنفته في الفصل في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الاعراب الفصل مجرور علامة جره الكسر خبره يعني خبر من مولانه من يحفظ الدرس kim darsni yodlayapti من اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا يحفظ الدرس jumlatun fe'liyatun xabaruhu uning xabari jumla fe'liya bo'ldi yahfazu fe'lun mudari'un marfu'un bid-dammati zohirati ala oxirihi fa'iluhu damirun mustatirun fihi javozan taqdiruhu huwa yaudu ala man demak huwa fo'ili manga qaytadi iqro huna iqro fil amr mabnun ala sukun fa'iluhu damirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta huna ismi ishora lil makanil qorib yaqin makonga ishora qilinyapti bu huna hunaka hunalika uch xil keladi bu ismi ishoralar huna desak yaqinga ishora bo'ladi hunaka kofli xitob o'rtaga o'rtacha uzoqlikka hunalika deyilsa lomi tabaid bilan uzoqqa bular inshaalloh o'z o'rnida yana aytib o'tamiz bularni huna demak ismi ishora lil makanil qorib yaqin makonga bo'ldi mabniyun ala sukun sukunga mabni bo'ldi chunki hunadagi alif sokin bu ham fi mahalli nasbin nasb o'rinda bo'ldi maf'ulun fih bu mutaliquhu bi iqro buni zarfni mutalligi iqroga bo'ladi bu yerda doim maf'ulun fihlar zarf e'tibori bilan bo'lgani uchun iqroga mutaalliq bo'ldi aynal qalamu ayna xabar muqaddam al qalamu mubtadoi muaxxar hati hati ismi fe'l amr mabniyun alal kasri bimana atini bo'ldida biz yuqorida aytgandik ism fe'llar agar fe'l ma'nosini amalni qilganda shu fe'limiz talab qilingan fe'limiz lozim bo'lsa lozimligini amal qiladi mutaddi bo'lsa mutaddiyligini amal qiladi ya'ni hati mutaddi chunki keltir deganda ber deganda unga maful talab qilinadi shunda hati deb qo'yildi bu yerda demak mafulu bihi hazfda mafulu bi hazfda hatil qalama bo'lgan al qalama mafulun bi mansubun alomat nasbihi al fathatu المعلم يقعد على الكرسي المعلم مبتدا يعني اسم مرفوع على مطرفه الضمة الظاهرة مبتدا يقعد على الكرسي جملة فعلية خبره جملة فعلية بولبهم يقعد فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره فاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على معلمي demak هو فعل معلم qaytadi على الكرسي على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب يجر اسم الظاهر والضميري ديمزا الكرسيين مجرور ديمز علامة جره الكسرة الظاهرة متعلقه بي يقعد يقعد بول بولنان أين الساعة أين خبر مقدم الساعة مبتدا مؤخر كريم يفهم الدرس كريم المبتدا يفهم الدرس خبر دمي يفهم الدرس جملة فعلية بولن يفهم فعل huva foyli bor karimga qaytadi darsa mafulun bi qisqartirdik ozroq aynal qalamu ayna xabar muqaddam al qalamu mubtadoi muaxxar huna fil miqlamati qalam qayerda bu yerda qalamdonda bu yerda qalamdonda xabar bo'ldi mubtadosi hazf bo'ldi al qalamu huna fil miqlamati bo'lgan demak huna ismi ishora lil makanil qorib mabdun ala sukun hunada sokunga mabni qilindi fi mahalli nasbin maf'ulun fi mutaliquhu bi khabarin mahzufin taqdiruhu mavjudun bu ham xuddi avvalgi o'tgan gaplar mutallig'i mahsub bo'lgan xabargadir uning taqdiri mavjudun bo'lgan fil miqlamati ham xuddi shunday fejor al miqlamati majrur bo'lib mutaliquhu bi khabarin mahzufin taqdiruhu mavjudun bu ham ikkalasi ham bitta fe'lga borib bog'lanadi biz shu yerda darsimizga yakun yasaymiz inshaalloh to'rtinchi darsimizni keyin davom ettiramiz va sallallohu ala xayr xalqihi muhammadin va ala alihi va ashabihi ajmain